Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. October 30, 1932 Ang kapanganakan ni Bishop Lucilo Quiambao. Isinilang siya sa Bakakay, Albay. Sa edad na labing anim, pumasok siya sa Holy Rosary Seminary sa Naga City Tinapos naman niya ang kanyang pag-aaral sa pagkapare sa University of Santo Tomas. Sa edad na 27, naging pare siya sa Legazpi. Makalipas ang 22 taon, naitalaga siyang Auxiliary Bishop ng Diocese ng Legazpi magpasa hanggang ngayon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.